Зараз у столиці плюс 15. Олена Чернова, Українське Радіо. Шістнадцята година десять хвилин. Радіо Родина Радіо вашої родини. Радіо Родина вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу Українського радіо у студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. Добрий день, друзі! Гарного вам настрою та залишайтесь з нами. Сьогодні у випуску на вас чекає. Різні мовні цікавинки від автора програми Загадки мови Олександра Авраменка. Розповідь про те, як собака може змінити ваше життя. А також у програмі Старшокласник поміркуємо про те, що таке стрес і як з ним боротися, та як завжди мати бездоганний вигляд. Тож приєднуйтесь. Оленко, а як ти ставишся до українських народних пісень? Знаєш, дуже люблю. Правду кажуть, пісня душа українського народу. Знаєш, слухати те, що зараз крутять по радіо чи по телевізору, просто неможливо. Один примітивний ритм і такий же зміст пісень. Я з тобою згодна. А яка твоя найулюбленіша народна пісня? Ой у вишневому садочку. Така лірична, ніжна. Одразу перед очима картинка козака і дівчини, і природа неймовірна. І мені вона дуже подобається. До речі, Олександр Авраменко у програмі Загадки мови розкаже про красу фольклорних пісень та поміркує, якими мають бути слова пісні, щоб її полюбив народ. Тож слухаймо. Добрий день, дорогі слухачі. Сьогодні ми поведемо розмову про пісенне слово. Наш народ завжди славився своїм пісенним талантом. Про це навіть йдеться в одній із легенд. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, росіяни владність поляки здатність до торгівлі, італійці одержали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі свого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку, руса коса переплетена синьою стрічкою, а на голові мала вінок із червоної калини. Хто ти? Чого плачеш? запитав Господь. Я Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові й пожеж. Сини мої на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються зудів та сиріт, у своїй хаті немає правди й волі. Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав. Як же допомогти тобі? Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. Є у мене неоціненний дар, який уславить тебе на цілий світ. Це пісня. Узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до серця, поклонилась низенько Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ. Учені фольклористи підрахували, скарбниця народної творчості налічує приблизно 300 тисяч пісень. Але сьогодні ми поговоримо не тільки про фольклорні пісні, а й про народні пісні літературного походження, а ще про авторські пісні. Для цього я запросив до нас у студію нашу постійну учасницю, відому вчительку української мови і літератури Надію Матвієнко. Добрий день, Надія Володимирівна. Добрий день, Олександре Миколаєвич. Я знаю, що ви не тільки добре навчаєте учнів словесності, а й гарно співаєте. Коли пісня ввійшла у ваше життя? Я вам так скажу: якби не пісня, то казала моя внучка малої, мені був би каюк. Вона мене тримає. Пісенне слово і художнє слово це для мене щось особливе в моєму житті, але заглянув своє дитинство. Хата така велика, дорідна, дерев'яна, і збирався весь куток, як у нас кажуть. Ну, за столом же, а потім. Пісня звивалася. Хмелю, мій хмелю, хмелю, зелененький. Ця пісня, а я лежала на печі, щаслива до неймовірності. Вона вічна, материнська, рідна, виривала з низької душної хати, зависала в високому піднебессі, і вона мені по нинішній день є тією наснагою, тією пам'яттю материнською і тією вічною піснею, яка дає мені все в моєму житті. Доля різна, але я вважаю, вона мене не обійшла разом з піснею. Надія Володимирівна, а от якими мають бути слова пісні, щоб її полюбив народ? Сьогодні я хочу заглянути не в фонетичну структуру, не в граматичну, а в енергетику, в ту серцевину. Якщо те слово пройде і не ляже сюди всерединку, не заворушить, не заворушить, стало як і в Шевченка є це слово, то ця пісня не зачепить душі. Ви знаєте, я й на уроках мови співала, а на уроках літератури вже й говорити немає чого. Спочатку дивилися діти, вивчаючи на мене, так. підозріло, а потім звикли, сприймали і єдино зі мною співали. От зачарована десна, моя ти десна. Мій ти Довженко, ну як же? подать образ матері, не згадати про матір, яка кувала на вранішніх і вечірніх зорях своїй дитині щасливу долю, щоб не взяла її ні куля, ні шабля, ні лихий поговір. Летіла зозуля. Та й стала кувати, ой то не зозуля, то рідна я мати, ні не пройде так, щоб не заворушило. Отут усередині слово. До речі, до зозулі не треба ставитися, що вона підкидає у чужі гнізда своє добротне яєчко. Ні, вона, кажуть, мати вдова, і вона завжди дбала, щоб її дітки десь були у затишному прихистку, у гніздечку, щоб вони не пропали. Вона вибирала комфортне місце. Вона вибирала, вона знала, що вибирать. <laughs> І зозуля вічна і в пісні, і в слові, і в материнстві. Мені здається, це у вас була якась ситуація. Я пригадую, що ви прийшли на заміну, і вас пісня врятувала, так? Так. Так. Розкажіть ну, цю ситуацію вже, нашим слухачам. Я вже розказувала, повторюся. Ага. Заходжу в клас. Це заміна, так? Це не ваші учні. Заміна, так. а це тільки вчитель знає, це що ціла таке. проблема. Урок так. заміни. Так. А там ні вікон, ні дверей, повна хата людей. Так. Ну, думаю, що мені зробити? Вдарить по столу, це знайомий прийом. Крикнуть, у мене голос є. Теж не те. Ну, думаю, зараз буду співать. А в мене була така тема на заміні однорідні члени речення. Благодатна тема, знаєте, так, це так. вона багата. І експромтом пісня. Павла Дворського Смерекова хата, батьківський поріг, Смерекова хата на крутій горі, мертва тиша з п'єси ревізор все. І я прекрасно записала на дошці слова цієї пісні, а там однорідні хата Смирякова рідна. І вони б знали і автора цієї пісні, і мої таланти розкрили так. пісенні. Це була несподіванка, так. правда? Що дуже важливо. члени речення, і несподівана ситуація дала союз учня і вчителя. Е, Надія Володимирівна, ось ми зараз говорили більше про народні пісні. Пісні створені народом упродовж віків. А сучасні, скажімо, пісні або пісні народні літературного походження. Що це за пісні? В чому їх успіх? В чому успіх? В тому все-таки народному джерелі. Казав Стельмах, отакі слова дослівно не пам'ятаю. Якби прийшлося кожного дня співати народні пісні, то не вистачило б життя. Наскільки ж багата народна пісня, і недаремно автори звертаються до того вічного джерела Луценко, Малишко, Дмитро Павличко. Вони ж самі аж пахнуть народною піснею. Ну, от Дмитро Луценко. Історія пісні Як тебе не любити Києве мій. Сиджу, до речі, у творчих людей ніколи не відпочиває думка, мозок, голова. Вони в вічному пошуку. В процесі творчості. Так, так, в процесі творчості. Сиджу на лавочці біля мене неймовірно молода, красива пара закоханих. А він їй так душевно щиро, як тебе не любити. А я кажу: хватив ці слова, і враз вони вписались, як тебе не любити, Києве мій. І от до чого я підводжу? Було тридцятиліття нашого хутора. Я сама з села. Прилуцький район, а хутір рядом Тридцять років пройшло. Одна хата, єдина хата стоїть на тому хуторі. Поз'їжджалися з усіх кінців. Тридцятерко їх було всіх, які прийшли сюди, і що їх покликало. І батьківський поріг, і пісня, і слово. У липневий цей день ми зібралися, щоб співати пісень, щоб згадати матерів і батьків. Із піснею Луценка, як тебе не любити, Києва мій, буде мріяти жити на крилах надій. Як тебе не любити, хуторе мій. І народ тут же переробив. І все. <laughs> І тут все сказано цим. Ця пісня їх і зігріла, і насолодила, і друга ситуація така: в селі на сьогоднішній день живе надвечір'я, наше сільське словесне пісенне. До речі, ініціатором є Симонець Надія Петрівна. Вона складає й пісні, і вірші, і її чоловік, Симонець Микола Михайлович, який досліджує історію села. Я б сказала, що це духовний стержень села. І от приходять від найстарших до молодших, обмінюються і новинами села, і про дітей, і про внуки. Всі новини тут, але на вершині духу пісня. Обов'язково пісня і про матір, і про село, і як Надія Петрівна словами підводить. Життя проходить, мов швидкоплинні ріки. Уже і памороз на скронях, а нас сюди веде та пісня й слово, слово, пісня, хай вона її гріє. У наш цей непростий час Справді для українців пісня має величезне значення. От Довженка згадаємо Україну вогні. Починається святкування 55-річчя Тетяни Запорожець і співають материну улюблену пісню Ой, піду я до роду гуляти. Це в щастя вони співають, правда? Так. Ще не знаючи, що завтра почнеться війна. І кінець твору, бачите, як художнє обрамлення. Вже на згарищі, на попелищі збираються рештки родини запорожців. Уже матері немає, уже молодшого сина немає, але вони співають материну пісню, хоч ще й війна. Ой, піду я до роду гуляти. Тобто і в радості, і в горі пісня тримає цей дух, духовність, правда, українців. Не перевершено. Чудово. Надія Володимирівна, сорочка стежка, батьківський поріг. От слова, що часто Хустинка вживані. материнська. Хустинка. Ну, у нас платочок казали, платочок. Платочок, платочок це наш платочок. Ну, це слова, які часто вживаються в піснях, особливо в так, найпопулярніших піснях. А чому саме ці слова? Тут є теж своя енергетика. От ви розумієте, слово і мелодія. Я собі так прослідковую. Мелодія Ігор Шамо і Дмитро Луценко, Андрій Малишко, і Майборода. Майборода. Дмитро Павличко і Білаш. От щось тягне їх. Автор дає слово, а композитор обов'язково шукає, знаходить, знаходить. Ну як же сьогодні не згадать? Рідна мати моя. Ти ночей не Ти доспала. ночей не доспала і водила мене у поля край села. Ну як же не згадати цієї пісні? І зараз у мене перед очима за садок проводила нас мама із сестрою, а на ній було штапельне плаття. Воно для мене вічне. Штапельне. Штапельне, отой штапель дорогий, простий, до речі, не нейлон, а штапель. І до уваги передачі загадки мови. Ящиковий платочок. Що воно таке? Ящиковий? О, Оце я підняла все і все. І ви знаєте, хто мені дав відповідь на це? Мій односельчанин, лікар за фахом, працює в прилуках, мужчина, розказав: возили карабельники в російській мові, в українській мові я дивилася у колобельники. Так, так. Ага. возили ці платочки в коробках і в ящиках. От, по суті, справи ящиковий би був цей платочок, але ні, ящиковий, а я ж вам ще зорову пам'ять відтворю. Колір ніжний, приніжний, малиновий, якийсь такий колір, і обрамлений ніжними квіточками, такими, що цей ящиковий платочок разом із образом материнським. І рідна мати моя, ти ночей не доспала. Він буде в мене вічно вічно. І не тільки в мене. Хто слухає нашу передачу? Торкніться, зверніться до материного образу, до материної пісні. Хай вона вас вічно гріє. А ось пісня Сорочка мамина. Так хто автор цієї пісні? На жаль, не знаю. Це називається народні пісні О. літературного походження. стежина. А стежина малишко, малишко там, а сорочка мамина біла, біла, а сорочка мамина мила, мила, хай ріє. А стежина Андрій Малишко. Стежина вічна, батьківська стежина. Чому сказати й сам не знаю. Живе у серці много літ, ота стежина в ріднім краю, одним одна, одним одна біля воріт. Де ж ти, моя Стежино, моя батьківська стежино, жди мене, я завжди приїжджаю до неї. А вона від воріт, зараз вони на клямку зачинені ті ворота. А тоді приїду, відчиню ворота. А вона вузенька, вузенька, і в'ється до самого порога. І казала мама слово, як визирочка. Це вона ніжна, тепла, родинна. До речі, у дворі кошу сама, як у Довженка дядько Саміло. Заростає двір бура а стежина не заростає. Вона веде до батьківського порога. Батьківський поріг тут спадає на пам'яті ще вірш Ганни Чубач. Так, так? є такий так, вірш так, на батьковім порозі. Обов'язково люблю присісти на поріг і обіпертися об двері, і зупиняти кожну мить свою думками. Тут мій берег. Отут завжди вертатися сюди, на батьківський поріг. Отам і енергетика, і любов, і сила, і лагода, і згода, бо жорстокість ніколи не посіє добра і ласки, а тільки теплий, ніжний і вічний батьківський поріг. І скільки не згадуєш зараз пісені, всюди поріг або стежка. Два кольори, мої два кольори. Обов'язково. Ви розумієте, Олександра Миколаївичу, я вже ж людина літніх років, я хочу поетично сказати. Досвідчена. <laughs> Досвідчена. Так. так. Але ви розумієте, років минулих пісню згадуєш, є якась суть чи народну. А от зараз, розумієте, от бракує пісні такої сучасної, щоб так зачепила. А Яке у вас взагалі ставлення до сучасних пісень? Ті однотипні ритми. От вони на місці часі пригарцьовують, притупцюють. Ну, а слова ж немає. Ну, немає ж слова такого, щоб воно Правда. дорікнуть мої руками. Ні. Ні, все рівно. Слово з енергетикою. Я сьогодні акцентую особливо на цьому. Енергетика слова. Обов'язково вона мусить, вона мусить зачепити, за душу залоскотати і дитину, і дорослого, і малого. Як я малим збирався навесні іти у світ незнаними стежками, і знов стежка сорочку мати вийшла мені червоними і чорними нитками. Дай Боже, щоб переважали червоні кольори в нашому житті. Але запитайте і Павличка, і малишка, і Луценка, і Миколу Луківа, і Вадима Крищенка, Андрія Демеденка обов'язково звертаються до того слова, яке не про мене байдуже слово. Я у Миколи Луківа білі вишні на причілку хати. І от я обов'язково до причілкової стіни. А ви знаєте, що таке причілкова стіна? Що Це Це стіна від города або від вулиці. Є довга стіна, а то такі коротенькі. Ага. І їх огортає вишня своїм білим цвітом, мальвами. Дай Боже, щоб батьківські хати гріли і квіти, і слово, і пісня. Дякую, Надія Володимирівна, за участь у нашій програмі. І сподіваюся на нові розмови з вами в студії. І всього вам найкращого. До побачення. Дуже дякую, всього доброго. А наша програма добігає кінця. Пишіть нам і слухайте нас. А ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати секрети української мови. Наша адреса Українське Радіо, програма Загадки мови Хрещатих 26, Київ.